go. skip. Wakati ulipoletwa hapa kanisani, ulikuwa unajitambua? Wakati ulipoletwa kanisani, ulikuwa unajitambua? na to eh, munde. Ndio kuna sile kile kitu Jumatano. kapata fahamu. Hii bibi Ndio maana uliona hicho hata ndio kabisa, lakini madhabahu huwa inaamua hatima ya wanadamu. Kama ujuaji nimekuambia, madhabahu ndio inaamua nini. Watu wengine walikuwa nafikiri Mungu amekatia roho, katia roho mahali hapa hakuna Maneno gani la kusema hapa, tuna wakili, wakili wa Mungu, maana yule nasema tuna wakili hapa ambaye anatutetea. Yule wakili wa shetani alishindwa. Yesu ni wakili wetu, mpe Yesu makofi. Asanteni sana. Baba, naomba utunze uhai na maambukizi awayo yote asipate nafasi kubwa. Funike atokapo na ingia, linde, mstawishe Bwana, mzingire usiku na mchana, na baraka ziwe pamoja naye. Awe mtu wa baraka siku zote katika jina la Yesu. Amen. Amen. Amisha kichwa chako kama hujampa Yesu maisha yako kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, mm. nifuatilizie nyuma maneno haya. Sema kwa Yesu, mfalme wa wafalme, nimelisikia neno lako na asante kwa kunifungua, na sasa mimi natubu kabisa, niwe mali yako na leo namkataa shetani na kazi zake, naokoka sasa. Asante kwa kunisamehe dhambi zangu Asante Yesu kwa kuniokoa. Popote unaponisikiliza ukiwa hapa kanisani, ukiwa kwa njia ya redio, kwa njia ya TV, na umekubali Yesu Kristo awe Bwana wa maisha na kusimama, njoo kanisani hapa Ludeoda ama nenda kanisa lolote lilokaribu mahali popote ulipo Tanzania, yaani ni kiwango kijijini, naenda kwa watumishi wa Mungu kwamba nimempokea Kristo Bwana na watakupokea na kuanzia hapo maisha yako yatalelewa. Kristo Bwana atakuwa pamoja nawe. Mungu akubariki hata wakati mwingine. Hivi ndivyo mtumishi wa Mungu alivyokamilisha ibada hii kwa kuongoza sala ya toba. Kama umesali sala hii kutoka moyoni mwako, sasa unaokoka. Unaweza kuwasiliana nasi kwa msaada zaidi kwa namba hizi zifuatazo: sifuri saba nne tano nne nane tisa nne na sifuri saba nane mbili tano Kanisa liko mti mdogo wa Ngaramtoni kama kilomita kumi kutoka katikati ya jiji la Arusha kaskazini mwa Tanzania. Pamoja ibada Olivele Tupirinha assume ele como que Apenas veremos. Ele não garante. Ele não garante. Oh. of Hi there, I'm Kiki. i want a weekend getaway in Portland, and I can't wait to explore all the weird and wonderful things about the city. As much as I'm looking forward to food trucks and coffee shops, I'm so excited to relax at Hotel Eastwood, a member of BW Premier Collection. Dai, dai, unajua ni Haleluya. Kama na kutoka kwenye mateso ya ukoo, nina kufunguliwa si tu kufunguliwa na kutoka kwenye mateso ya nini ya ukoo. Kitabu cha Mwanzo sura ya 49 ukoa nini hiyo swali la msingi la kwanza tunapoanza somo letu ukoo ni nini kibibilia kitabu cha mwanzo sura ya 49 tutasoma mstari wa kwanza mpaka wa pili kisha tutasoma mstari wa 29 tutaelewa ukoo ni nini mm-hmm. ukoo ni jamii ya watu walioteuliwa mwanzo kuanzisha uzao na familia zao ambao utaitwa ukoo na hatimaye utakuwa kabila. Biblia inaandika inasema maneno haya, Yakobo akawaita wanawe akasema, sanyikeni ili niwaambie yatakayowapata siku za mwisho. Hmm. Naenda sawa eh? Mm-hmm. Kusanyikeni msikie, enyi wana wa Yakobo, mm-hmm. msikilizeni Israeli mm-hmm. baba yenu. Kumbuka Yakobo alibadilishwa jina akaitwa nani? Israeli. Kwa hiyo anasema msikilizeni Israeli baba yenu. Sasa ukisoma mstari wa 29 nasema hizo ndizo kabila za Israeli kumi na mbili. Hizo ndizo kabila za Israeli kumi na ngapi jamani? kumi na mbili na hiyo ndiyo aliyowaambia baba yao na kuwabarikia moja moja kwa mbaraka wake aliyowabariki. Sasa tunaona zinatajwa kabila kumi na mbili. Kabila kumi na mbili hizi zilianza na mtu mmoja mmoja aliyeunda koo na kabila hizi kumi na mbili unazikuta zimeorodheshwa hapo Ukisoma mstari ule wa tatu anamtaja Ruben mm. sindio eh? Ukisoma mstari wa tano unamtaja Simeoni wa Lawi mm. sawa. Ukitaja mstari wa, wa, wa nane unamtaja Yuda sile sawa. Ukiendelea mstari wa kumi na kumi na tatu unamtaja Zabulon mm -hmm. mstari wa kumi na nne unamtaja Iskari mstari wa kumi na sita unamtaja Dani Daniel. Ukienda mstari wa kumi na tisa unamtaja Gadi, Gadi. ndio? mstari wa ishirini unamtaja Asheri, mhm. mstari wa ishirini na mbili unamtaja Yusufu, mhm. unakwenda unakwenda mpaka unaenda kwa kina Benjamin. Mhm. Elewa walikuwa ni watoto wa Yakobo. Yakobo alikuwa na watoto wake akachukua na watoto wawili wa Yusufu Yusufu aliyeuzwa utumwani akawachukua wakawa mali ya Yakobo mm. akamwambia, wewe uzao mwingine utaitwa kwa jina lako lakini wewe watoto hao wawili uliowazalia huko Misri hawa ni wa kwangu. Sikiliza sababu Biblia inasema hivi, akawachukua wale watoto wawili wa mzee Yusufu akawafanya kama watoto wake Yakobo, wakapewa kabila, wakawa moja ya makabila kumi na mbili ya Israeli. Haleluya! Kwa makabila makoo zilianzishwa Watoto wa Yakobo ni alianzisha lakini kwa sababu alijua dunia inaenda kupanuka. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anaitwa Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Hauoni ukoo wao, lakini unakuja kuona kizazi chao. Tunaenda sawa? lakini uzao wao wa Yakobo wa mwisho au watoto ambao ni kumi na mbili wakaja wakaitwa kabila toka hapo makabila yakaanza kuitwa kutoka hapo ndio maana hata leo sisi kila mtu ana kabila lake, kila mtu ana ukoo wake. Sema amina kama unanielewa, tunaenda sawa. Sasa kwa kutambulisha hilo, tunapoendelea moja, wako watu wengi wenye mapigo makubwa sana kwenye uchumi wao, na wako watu wenye mapigo makubwa sana kwenye huduma zao, na vizuizi ni nini? Walipoanza kustawi kidogo, basi zile roho zilizo zilizoabudiwa ama zilizopitia kwenye koo zinapata nafasi ndio halali kuharibu uchumi wao, kuharibu huduma yao, kuharibu maisha yao. Unanisikiliza vizuri? Unanisikiliza vizuri? Walipoanza kuonekana wanaanza kufanikiwa kimaisha walipigwa sana na koo zao, na koo zao maanake kuna roho zenye uhalali wa hizo koo, na unakuta kuna koo zingine ambazo koo hizo ama ukoo huo ulikuwepo kabla Kristo hajaja. Feel free to keep it together with Bamboo HR. Sign up for a free trial now. Hey, go. Skip. Sawa si sawa? Ukoo wako ulikuwepo kabla ka Kristo ajaja. Ukristo duniani ama Afrika kabla ujaja, ukoo wako yamkini ulikuwepo. Si sawa si sawa? Kabla injili haijafika, na ndio maana injili imefika, watu bado wana zao na bado wengine wanatambikia. Si sawa? Sasa ile nguvu iliyowavuta wakawa na ibada zao za mila na desturi sasa mila na desturi zingine zinaweza zisiwe shida, zikawa ni nzuri. Kuna mila na desturi zingine zinazopingana na Mungu, zinapingana nani? Hizo zinazopingana na Mungu, maanake mtawala wa mila na desturi zako hizo ni nani? Ni adui Shetani na wale wanaozaliwa chini ya zile koo zile kabila wasipofuata taratibu ambazo ziliainishwa, wale watu hawezi kusogea. ndio maana watu wengi wamepata mabaya mtu akawambia nende ni msigombane ili mwende ili msigombane kujuzu zinaitwa kina mangi wengine wana majina yao unapofika mahali unapotaka ufanikiwe ndio maana wengine walipojaribu kufanikiwa kama wanavunja masharti fulani walipigwa hata wajui nini kinachokuja kikombe kadogo iko kukalika zimekamatwa mm. na adui Sema kwa mimi tumaini wa hivyo ule mkombe wake mkao. Anguka hapo mume. Oh, kuja oh. Kuna laana zinazopita kwenye koo ambazo hakuna dawa ah, ah. na wale wote wanaosema chini ya koo hizo chini ya zile eh, roho na maisha ni mjaji iko pilipili mwaya wote uweza kujaji na vitu hivi mmejificha Mungu kuingia wewe adui hata sisi mchezo zaidi lakini tutajua kwa sababu Biblia imeweka wazi moja tunajua kwa sababu Namba mbili mwanzo cha mwanzo zenye uhalali kwenye koo. sura ya tisa na ule mstari wa kusoma, tusome kwanzia ule mstari wa kumi ndio mm, mm. hapa, subiri kwanza badiliko. Dunia ya kwanza imebarikishwa, alafu Nuhu akapata neema. Ndio weka tena mfrigo tisa uweke tena chini kwanza, usubiri ibaridike. Wana wa Nuhu waliotoka katika safina ni eh, wana watoto ni Shemu na Hamu na Yafethi, sawa eh? Na Hamu ndiye baba wa Kanani. Kwa hiyo ukimwita ham maana yake ni kama umesema ukoo wa Kanani, ni kama amepewa nchi ya Kanani. Ukisema hawa ni wa Kanani, maana yake wanamsema Hamu. Utaona tu mbeleni. Sawa jamani, ndiye baba wa nani? Wa Kanani. Hao watatu walikuwa wana wa Nuhu, na kwa hao nchi yote ikaenea watu na kwa hao nchi yote ikaenea nini akaanza kuwa mkulima akawa ucho katika yama yake hamu baba wa Kanani akauona ucho wa baba yake akaweleza ndugu zake mwana wake mdogo alivyomtendea, akasema nalaaniwe Kanani, atakuwa mtumwa kabisa wa ndugu zake. Akasema alaniwe Kanani, anamlani nani? Anamlani nani? Alaaniwe Kanani atakuwa mtumwa kabisa wa ndugu zake. Mstari wa ishirini na sita akasema na atukuzwe Bwana Mungu wa Shemu, na Kanani awe mtumwa wake, na Kanani ambao ni Hamu awe nani sasa unaendelea uzao yeye anakufa uzao naye unapanuka unapanuka unapanuka angalia kinachoendelea ule mstari wa kumi na tano kanani akamzaa Sidoni. Angalia familia yake, ukoo wake au kabila lake anaposhuka kukusaidia usikae darasa hili kama mtu ambaye anangojea tu kuja kutuliwa kitambaa fulani nataka akili yako we uelewe watu walikosaji ambao walianzisha ukoo mstari wa kumi na tano kanani anafuatilia uzao wa akazaa wa kwanza na Zealand has endless adventures to choose from, a sea kayaking in Abel Tasman National Park, swimming with dusky dolphins at Kaikoura, or witnessing the power of geothermal energy at Te New Zealand is a country that continues to inspire wonder, awe, appreciate you. You know, Americans' idea of conservatism is a little different from the European tradition. In the founding of the West, there were three concepts that were associated with consensual governments and individual citizens liberty, freedom, and equality. Hello. Hello, welcome. yeah. True. Welcome. Thank you. Econ. Good. Welcome. Yeah, thank you. Oh, Yeah. <laughs> Is that you? Yeah. hello. on? yeah, Islam sio mtu sasa, uzao wake wamepanuka ukapanuka ukole ukapanuka ukapanuka, mara wa akapanuka. They're room? Oh, in the room? Yeah, I want to see them. They have grown? Oh, good. I thought you were, you are in the college. Yeah, yeah. Where is he? Uh, Amy, the other one. Uh -huh. He's over there. Okay, he lives there? Yeah. And you? No, he's over there. I go somewhere. Ah, okay. So you guys start classes already? Yes. Uh, no, not for summer. Not yet. Not yet. Ah. Uh. Yeah. Reji. Ya Wagirgashi, ya Wayebusi. Reji. Mataifa saba yenyewe huko Biblia inasema. Mungu anasema kwa sababu hawanisujudii mimi, Mungu anasema na mimi siwataki na wapiga na wapa nchi yao. Kumbe angalia, Biblia inasema wakatawanyika. Na huwa inatawanya. Maana haijengi. Mtetee kwanza mai kidogo mkikombe au mange wete chupa hukoete hmm, na mfuniko hmm. watachukua mali, lakini wewe ndio utabeba mizigo kama lizuzu, peleka hapa, peleka hapa. Kwa kuna laana? Nataka nikuulize, unaona wametaja Wayebusi Sawa. Wakati Mungu anawatoa Israeli wapeleka nchi hiyo ah, ya mikina watoto wa Hamu. Baba wa Kanaani. Uzao kuwa na laana, Mungu asema, "Harufu yako vipi? Harufu yako tolewa. Ndio maana naambia wako wengi ambao wana mafikra mabaya wako juu ya huduma. Kuitwa sio shida, kuitwa Mungu hana upendeleo, anaweza kakuita kakuita kama biashara lakini unapokwenda laana ile takuzuia, laana ipi ya ukoo. Na wengi wanashiriki vikao vya maamuzi ya kijadi ya kiukoo. Kwenye ulimwengu wa roho huwezi kusogea. Ndio maana mabara hata ya Afrika Angalia mali zote zilizokwenda kutenga hata kwa wazungu zilichukuliwa bara la Afrika tangu utumwa. Sawa, si sawa? Lakini wao miaka yote ya Waafrika hawajui kusoma, hawajui hizi mali, wanajua wakijua vya katika nyenzo nawakiwa wanamwangalia nyenzo wao, ukitaka sogezo, na wakija ambao wamepimwa ardhi yako ina mali, sogea. Wewe sio mwekezaji, sogea na wao nakubali tunakwenda tu Tatizo nini? Kama kuna laana, huna namna. Kama una laana, huna namna. Hata kama umepata ngazi ya cheo, unatakiwa ngazi yako ukawe mtu fulani kwenye sekta fulani, ukae kwenye nafasi fulani kwenye jamii, sekta fulani kwenye nchi. Sikiliza nikwambie, nafasi hiyo kama una laana, utasukumwa tu na mtu hata wa darasa la saba, akae huko huko naona kubali sasa, basi mradi watoto wangu wasife basi, lakini natembea na digiri zangu mbili, tembea nazo hata tano. lana ikiwa ino halali inaenda mpaka kizazi cha nne. Sema lana ikiwa ino halali inakanda mpaka kizazi cha nne. Sio Biblia inasema hivyo. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya ishirini na ule mstari wa kwanza na wa pili na ule mstari wa tano Mungu anasema hivi, haya ndio Bwana aliyemwagiza Musa kuwaambia Israeli, hiyo nchi unaenda msisujudie miungu mingine, bali mimi Mungu, maana mimi ni Mungu mwenye nguvu. Mstari wa tano anasema maana Mungu ana Mungu ana wivu, anawapatiliza kizazi kutoka kizazi cha kwanza mpaka cha ngapi? Cha nne, wanichukiao bali huwabariki wampendao, kizazi cha kwanza mpaka cha ngapi? Mm. Bring back, Mama. <laughs> Yeah. Ah, welcome back. Welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome, welcome, welcome. Welcome. Welcome. Welcome, welcome. Yeah. I'm back. Welcome Yeah, Africa. yeah. Africa. Yeah, you look good. Yes, yes. Yeah. I come Yeah, you lose weight. Oh, yeah? Yeah. Yes. But you look good. Yeah? Yes. Okay. Thank you. Yeah. Love Africa. Yeah, oh my goodness. Home. Home is home. Home is home. Sango. Zanzak Shaye. Londa. Zabib kama haijavunjwa wakakutamkia, kwa sababu bado umeokoka. Sema mimi nimeokoka, mimi nampenda. Maybe brother, I cooking already. Utaki tu kibinadamu. You come take food, eat eat. I cooking already. No eat. No, let's talk. Huh? Eh? Talk. Let's talk. Eh. later, oh, later, Because we want another people. Okay, so we oh, we talk. We we'll talk after. You want to eat? Hakuna mbegu ya kutumia hao. Wao wanaweka kwa sababu kuna halali kwako ambayo bado ule halali utaondoka. Idumira yako? Kila mtu alianzaka kwa magoti. Tafuta watumishi wote. Walianza na nini? Hawajaanza na maji. Walianza na Mungu. Kuna kitu mnawapiga mahali fulani. Unaona unabeba mafuta. Unabeba chumvi. Unabeba maji. Simu. Unabeba fruta. Mama Unaona Mungu anapungua nguvu yake. Tafuta kwa kitu kwa mimi.